Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ճշմարտություն եւ սուտ թեմայի շուրջ օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Մարդու միտքը հակված է մշտապես ճանաչել ճշմարտությունը։ Ոչ ոք չի կամենում խაფվել կամ խապված զգալ։ Ամեն մեկը ձգտում է այս կամ այն իրադրության մեջ իմանալ, բացահայտել ճշմարտությունը, մանավանդ երբ այն վերաբերում է սեփական անձին։ Մի բան parzից էլ parz է։ Ճշմարտությունը մեկն է եւ գոյություն ունի անկախ մարդու փնտրումից։ Այն վերացական հասկացություն չէ։ Ճանաչել ճշմարտությունը նույնն է ճանաչել իրականությունը, այն ինչն իր պարբերապես գոյություն ունի։ Սուտը գոյության բացակայությունն է եւ ամեն մի սուտ տանում է դեպի չգոյություն, դեպի ոչնչացում։ Դժբախտաբար աշխարհում ամենևին էլ չի թագավորում ճշմարտությունը, հաճախ ուղակի անհրաժեշտությունը համարվում սուտն ու կեղծիքը։ Երբեմն մարդիկ ստում են ուրիշի հավատարմությանը չվստահելու պատճառով, երբեմն խափեությամբ որևէ շահ ստանալու նպատակով, երբեմն էլ ցավոք իբրև արմատավորված սովորության համաձայն։ Ժողովուրդը նման իրավիճակի համար է նաև իմաստնացել ձևակերպելով հետևյալ ճշմարտությունը. «Մի սուտ ասելուց հետո յոթն էլ պատրաստիր, որ այն ծածկես» եւ որ ամենացնցողն է ճշմարտությունը փնտրում ենք մարդկային տկար հարաբերություններում, հաճախ հանիրավի վկայակոչելով Աստծուն, մոռանալով, որ բացարձակ ճշմարիտն Աստվածն է։ Աստվածն է, որ ճշմարիտ է։ Շատ հստակ է ասված։ Քրիստոս ասում է. Ես եմ ճշմարտությունը։ Ես եմ դուրն, ես եմ ճանապարհը։ Ես եմ հացընկերած։ Շատ հստակ է ասում։ Սատանային էլ ասում է, նոր գտակարանի մեջ մենք կարդում ենք։ Սատի հայրն է, որտեղը սատանային բնորոշել է այսպես Աստծո կապիկը։ Կապություն է, մեմնություն է անում, ինքը իրեն փորձում է աստոտեղ դնել, որ իրեն են պաշտել, բայց դա կեղծ է հապարտությունից նախանձից ելնելով, նա կամենում է, որ իրեն էլ փառաբանեն, իր ետևից գնացած նախկին անկում ապրած հրեշտակները, որ կոչվեցին դևեր։ Եվ նա ստի միջոցով է փորձում գրավել դեպի իրեն ամբողջ աշխարհը։ Ստիպում է մարդկանց, որ մարդիկ էլ մեղքի ճանապարհով գնան, Աստծո արքայությունից զրկվեն եւ իր գերության տակ անկանեն։ Դաշան պայքար է գնում մարդկության համար։ Սատանան փորձում է գրավել ողջ մարդկությունը որպեսզի հենց դրանով ներում ստանա, առանց չիք թափելու, առանց զախճալու, առանց ապաշխարելու։ Սա է նպատակը։ Այսօրեն մենք գիտենք, որ աշխարհում կա մի ճշմարտություն, բացարձակ ճշմարտությունը Աստված։ Ինչ որ ճշմարիտ է Աստվածը, չմոռանանք։ Եվ աշխարհում կյանքի մեջ ինչ էլ որ լինի, կա մեկ ճշմարտություն։ Մենք բոլորս կարող ենք վիճել տարբեր ձևով մոտենալ այդ խնդրին, Բայց ճշմարտությունը մեկ է, ինքը մնալու է մեկ։ Մեր գործն է չստնել։ Երբ որ ասում են, որ սուտը մեծագույն մեղքերից մեկն է քրիստոնեության մեջ, երբ որ դու ստում ես, դու մեղք ես գործում ճշմարտության դեմ, դու մեղք ես գործում ուղիղ Աստծո դեմ, դու աղավաղում ես կյանքի իրականությունը, կյանքի իրողությունը, աղավաղում ես, այլանդակում ես, շեղում ես, դրա համար դա կոչվում է մեծագույն մեղքերից մեկը մարդն էլ ասում է, հա, դե լավ է սպասացի։ Ինչ կա որ, հո մարդ չեմ սպանել։ Մենք ինչը կարծում ենք, թե գողությունը, շնությունը, մարդսպանությունն է միայն մեր։ Հայոյանք, անեծք, կախարդությամբ զբաղվել, գուշակությամբ զբաղվել, կոչվում է հոգևոր շնություն, ասում դավաճանել, գնալ դեպի բոստանը մտնել։ Շատ-շատ կան մեղքեր։ Եվ գիտեք ինչ կա, մարդ կարող է պատահական մեկին խփի մահանա, վարտասպան է։ Գնա 8 տարի նստի, զախճա, մաքրվի։ Մարդ կարող է կյանքի մեջ մի 7000-ած սուտ ասի։ Դե երբ պիտի ապաշխարի։ Ինչպես պիտի փրկվի։ Իմի ո՞ր մեղքը ծանր եղավ։ Նա թե սա մտածել է պետք, հաշվարկել է պետք, չէ։ Մարտը սուտը չսիրելով հանդերձ այն դարձրել է ապրելակերպի հիմք, քանի որ երկրում աշխարհիկ կյանքում չարը մեծ իշխանություն ունի եւ ամեն ինչ բարուրել է ստով։ Խափելով նախամարթուն եւ պատճառ դառնալով ադամական մեղքին, սատանան իր ստով վարակեց ադամորթիներին, որոնք Ադամի եւ Եվայի պես շարունակում են խապվել եւ հավատալ ստին, այն ընդունելով իբրև զուտ ճշմարտություն, քանզի չարը այդպիսով շոյում է նրանց եսասիրությունը, անցանկալի չարիքը ներկայաց տեսնելով իբրև բարիք, ինչպես դա արեց Ադամի եւ Եվայի հետ։ Ոմանք խապված եւ մոլորված են հպարտությամբ եւ գոռոզամտությամբ, իրենց համարելով բոլորից իմաստուն եւ ամենակարող։ Ոմանք անառակ կյանք վարելով կարծում են, թե դա է ճշմարտությունը եւ կյանքի իմաստը։ Ոմանք էլ տարուբերվում են պատահական իրադրությունների մեջ, ընտրելով այն, ինչը նպաստավոր է նյութական գոյության համար, առանց ցկտելու զանազանել բարին չարից եւ արդարը անիրավից ամենևին էլ չփ փոխընտրելով ճշմարտությունը, սակայն հոգևոր հայրերը խոհեմաբար զգուշացնում են, ով չի փնտրում ճշմարտությունը եւ համակերպվել է ստի ու չարիքի հետ, նա ընտրել է մահն ու կորուստը, իսկ ով փնտրում է ճշմարտությունը, ով չի դավաճանում իր բնությունը անսալով իր խղճին, որը չի ուզում խփված մնալ չարի ձեռքին, ով ուզում է ճանաչել իր գոյության իմաստն ու կոչվածությունը, նրան ընթառաչ է գալիս ինքը ճշմարտությունը, քանի որ այն ոչ միայն գոյություն ունի, այլև գոյություն գոյության սկիզբն է ինքն Աստված։ Հաճախ մարդիկ գերի են դառնում ստի, ինչու։ Օրինակ, ինչու մի հարցի շուրջ վիճում են։ Մեկը մի զարմանալի բան է պատմում, մյուսն էլ ասում է. «Ինչ ես ասում։ Ո՞նց կեն դες բան»։ Նույնն ասում է. «Աստված մկա»։ Փոցում է ոգևորվել եւ փոցում է հաստատել իր ասածը։ Միգուցե ինքը լրիվ համոզված չէ, բայց որպեսզի անհարմար վիճակում չգտնվի, ասում վկայեք ինչ։ Կամ ուղղակի գիտակցաբար ստում է, բայց ինքը մեղք գիտակ է ուներ։ Եվ դա մենք հաճախ ենք նկատում, բայց չենք հասկանում, երբ որ տակ-տակ վեճ է լինում, անտեսանելի կերպով չարը մարդկանց բախման մեջ է դնում։ Այսպես մեկ սրա փոքրը խաղում, մեկ սրա հետ։ Իրար դեմ է տրամադրում։ Եվ տեսնում եք մեկը սկսում է ստել, արդեն ընկավ մեղքերի տակ։ Չարը վաստակեց, մարդ կորցրեց։ Ես հիշում եմ, Արարատը երբ որ լավ թիմ էր, խաղում էր, Սունդուկյանի թատրոնի մոտ հաջող մարդիկ հավաքվում էին, քննարկում էին։ Երիտասարդ տղակալ ասաց. Հիմա տեսեք, ցեցը ոնց են գցում, ու տեսեք հիմա ինչով կապարվել։ Փարիքով մարդիկ զրուցում են։ Սա եկավ ասեց, «Բա այս մարդը ասեց, պասը սխալ տվեց, չգիտեմ ինչ, ինչ, ինչ, ինչ, ումի վեճ չբռնվեց 5 րոպետու»։ 10-12 տարիքով մարդիկ անիմաստ տեղը։ Մեկը տեսարան արդարացնում է հաղացողին, մեկն էլ սկսում է փնովել ու դուր է գալիս ու դուր չի գալիս, մի արելի վեճ եկավ առաջ։ Հետո մարդիկ մտան դες ցեցին բաժանել ոստիկանը, հերվես տեսա որ շատ տակտակ են խոսում։ Եվ այդ տակտակ խոսելու ժամանակ մեկը մյուսին վիրավորեց, մեկը հայրոյեց, մեկը հինգյա սուտ փչեց, մեկը հորինեց։ Մի հատ մեծ մեղքերի փունջ առաջ է։ Աստված ասում է. «Մի երթվիր եւ խոսքել մի դուր»։ Ես եմ որ կարող եմ երթվել եւ ես եմ որ կարող եմ խոսքը պահել։ Բայց, բայց եթե խոսք տվեցիր, պիտի կատարես։ Դա երթում է։ Դրա համար ասում եմ զուշել։ Մենք հաճախ ասում ենք մարդը խոսք տվեց չփարեց, ուրեմն սուտ ասավ է։ Մենք էլ մարդիկ մատերերանքով ենք հաճախ ամեն ինչին նայում, չհասկանալով որ մեծ մեծ մեղքի տակ ենք լինում։ Հասով ենք երթվում, հորս մորս արևով եմ երթվում, հոգով է երթվում, չհասկանալով թե շուտ է խոսում հոգին է դրա գին դնում, ինչի է դա խաղում, չի գիտակցում, դա սարսափելի բան է, ահավոր երևույթ է դա։ Հաճախ կտեսնենք տղամարդիկ, ջայներ, կանայք, այդ զրույցների ժամանակ այնքան շուտ են կուտակում։ Ինչ է դա նշանակում։ Պատկերացեք մեր կյանք, մեր աշխարհ, հայոց դաշտ, ցույց կապուտ երկինք, արե, բարձ եղանակ։ Դա մեր հոգու դաշտ, հայոց հոգիների դաշտ ու հանդարտ։ 1 սուտ, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ նայում ես, վերևից նայում ես, սուտ, սուտ, սուտ, սուտ, սուտ, սուտ, սուտ երթում, խոստովեց չպայց, խապեց, խապեց, խապեց եւ այդպես սև կետերին առաջ։ Վրա, վրա, վրա, վրա։ Այդ ոնց որ են պարս ճաշը սկսում է բալբալթալ տահաճ գույներով, անառողջ բաղադրիչներով։ Այլանդակվում է մեր տեսադաշտ մեր հոգու, հայոց ընդհանուր հոգու երես այլանդակվում է։ Այլանդակել նշանակում է ստել, աղավաղել, տգեղացնել, տձևացնել, ասենք ոչ ճշմարիտ ձևով տանել առաջ։ Սրսափելի է դա։ Մենք ազգի ճակատագրի հետ ենք խաղում դրանով։ Այո, մենք վնասում ենք ամբողջ ազգին։ Մեր ազգային հոգևոր դաշտը տակարանում է, սևանում է, որով դևերը ասում են որպես պատուհաններ, դռներ իրենց համար բացած։ Մենք դարպասներ ենք բացում, որտեղ հանգիստ մտնի ավելի մեծ չենք էլ մտածում դրա մասին։ Բա ո՞ւմ է մեր հայնասիրությունը, մեր ազգասիրությունը, մեր սրտցավությունը իմ ազգականից հանդեպ, իմ գերոջս, հարևանից հանդեպ, բանակից հանդեպ, իմ աշխատանքային ինգերոջ հանդեպ։ Վնասում եմ, ի՞նչ սուտ եք խոսում։ Այո, ես իմս ուզում առաջ տանեմ, ասածս պետք է անցնի, ինձ պետք է հարգեն, իմ ասածս պետք է ընդունեն, հապարտություն է դա։ Հաճախ այս սին չնչին մարդկային տկարության պատճառով հանգնում ենք մեղքերի մեջ եւ վնասում ենք ամբողջ մեր հոգեոր անվտանգության դաշտը։ Դրանով սասանում ենք ընդհանրական մեր անվտանգությունը, քաղաքական, ռազմական, տնտեսական։ Տկարացնում ենք։ Դրա համար պետք է զգուշ լինենք։ Դրա համար պետք է ճշմարտախոս լինենք։ Պետք է աստվածապաշտ լինենք։ Այդ հպարտությունից պետք է հրաժարվենք։ Պետք է մեզ համեստ բավենք։ Ինչ պարտադիր է խոսքս անցնի։ Սատի գնի շնորհիվ, առավել եւս այդպես չպետք է լինի։ Մենք այդ հապարտությունների մասին չպետք է մտածենք։ Պետք է մտածենք ընդհանրական փրկության մասին, ընդհանուր անվտանգության մասին, համազգային սրցավություն պիտի ունենանք։ Ես գոնե սխալ չանեմ այս աշխարհում։ Կողքինս որ նկատում եմ անում է, պետք է ձերքից բռնեմ։ Ասեմ եղբայր, քուր, չի կարելի։ Դու դրանով բոլորիս ես վտանգի ենթարկացնում։ Չի կարելի։ Դա դավաճանությունը հայրենիքի ազգի հանդեպ Եթե խորքն ես, այո, դավաճանություն է։ Դու թշնամոմար դարպաս բացեցիր դու ծախվեցիր իրենց, չհասկանալով, քեզ ուղակի 30 արտակ չտվեցին, բայց դու դարդերը բացեցիր մեր ընդհանուր անվտանգության ամրոցի։ Այս սրա մասին պիտի մտածենք։ Եվ միշտ պիտի արթուն լինենք, զգուշ լինենք։ Դա մեր կարողության մեջ է եւ մեր պարտականության մեջ է։ Մարդկային առօրյա հարաբերություններում գերիշխում է սուտը, դա մարդուց է, դարձյալ մարդուց է, նա հաճախ ներկայանում է որպես մարգարե կամ վարդապետ, ով եկել է աշխարհնում մարդկանց փրկելու։ Դեռևս քրիստոնեության արշալույսին Պողոս Արաքյալն իր թղթերից մեկում հիշեցնում էր. Եվ Սուրբ Հոգին հայտնապես ասում է, թե վերջին ժամանակներում ոմանք պիտի հեռանան հավատից եւ իրենց ուշադրությունը պիտի դարձնեն մոլորեցնող ոգիների վրա եւ դևերի վարթապետությունների վրա, տարված ստախոսների կեղծավորությամբ, որոնց խխշմտանքը խարանված է, որոնք արգելում են ամուսնանալ եւ հեռու են պահում այն կերակուրներից, որ Աստված ստեղծեց, որ เป զի հավատացյալները եւ ճշմարտության վերահասու եղողները գողությամբ վայելեն, որովհետեւ Աստծո բոլոր ստեղծածները լավ են եւ խոտան բան չկա, մանավանդ երբ դրանք գոհությամբ են ընդունվում, քանի որ Աստծո խոսքով եւ աղոթքով ամեն բան մաքրվում է։ Իսկ Հովանես ավետարանիչը քարոզում էր. Սիրելիներ, մի հավատացեք ամեն մի հոգու, այլ փորձեցեք հոգիները, թե արդյոք Աստծուց են, որովհետև բազում սուտ մարգարեներ են Երևանի կելաշխարում, եւ մենք սրանով ենք ճանաչում Աստծո հոգին։ Ամեն մի հոգի, որ դավանում է Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, նա Աստծուց է, եւ ամեն մի հոգի, որ չի դավանում Հիսուս Քրիստոսին մարմնով եկած, նա Աստծուց չէ, եւ այդ հոգին ներին է, որի մասին լսել եք, թե գալու է եւ արդեն իսկ աշխարում է։ Դուք Աստծուց եք որդյակներ եւ հաղթեցիք նրանց, որովհետեւ հոգին, որ ձեր մեջ է, ավելի մեծ է, քան նա, որ կա աշխարի մեջ։ Նրանք աշխարից են, դրա համար էլ աշխարի բաների մասին են խոսում եւ աշխարը լսում է նրանց։ Մենք Աստծուց ենք, ով Աստուն ճանաչում է, լսում է մեզ, իսկ ով Աստծուց չէ, չի լսում մեզ։ Սրանից է, որ ճանաչում ենք ճշմարտության հոգին եւ խափեության հոգին։ Անկեղծորեն է փնտրում ճշմարտությունը, հավատալով նրա գոյությանը, նա Աստծուն է փնտրում եւ ի վերջո հավատում նրան, ով իջավ երկնքից, մարմնացավ ստի եւ չարի իշխանությունից մեզ ազատելու համար եւ իր փրկարար չարչարանքներից առաջ ասաց. Ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Նրանով Տիրոջով է ճանաչվում ճշմարտությունը, որով լուսավորվում են մարդու միտքն ու սիրտը։ Նրանով է մարդն ազատագրվում իր սրտում բնավորված կեղծիքից եւ հաղթահարում չարի աշխարհի ճշմարտանման հրապույրներն ու խափեությունները։ Նրա մեջ է մարդը գտնում իր բոլոր հարցերի պատասխանները, բոլոր խնդիրների լուծումը եւ երջանկանում հավիտենական կյանքի հույսով։ Մենք էլ ձեզ հետ միասին հոգեոր զինվորություն պիտի անենք։ Մեր հասկացությունը պիտի ամուր պահենք։ Մտածենք եւ մեր սերնդի մասին, եւ այդ գալիք սերնդի մեր մանուկների համար, այն մյուս մյուս գալիք սերնդների համար, մեր ազգի դաշտի համար, հայոց աշխարհի համար այս գիտակցությամբ է որ պետք է մոտենանք որ միշտ մենք լինենք ճշմարտախոս մենք տեսնում ենք քաղաքական աշխարհում որքան ստեր կան կրկնակի երակի ստանդարտներ կան ադրբեջանցիք խոսում են կարծես թե 5000 տարվա պատմություն ունեն կարծես թե հայաստան չի եղել այո ստում են ազգովի են ստում Արցախյան շարժումը հարթա ճշմարիտ շարժում է աշխարհի հոգուց։ Աշխարհն էլ հաճախ ուրիշ բանով է զբաղված։ Սա տախուլ երևույթ։ Բայց մենք մենք ճշմարտության մարտիկները պետք է լինենք անդադար ճշմարտության պաշտպանը դիլինենք։ Ինչպես Հայկ Նահապետը, ինչպես Տրդատ Թագավորը, ինչպես մեր Ղաչագան բարեպաշտը, ինչպես մեր Արցախյան գոհեմարտին զինվորները։ Միայն այդ պարագայում, երբ մենք հաստատուն ճշմարտության մարտիկները պաշտպանը լինենք, ինչև է ստանենք ճշմարտությունը, այն ժամանակ ունենանք կատարյալ հաջողություն եւ արտանակ։ Դա մեզանից է կախված։ Դա մեր կարողության մեջ է եւ դա մեր սարբազան պարտականությունն է, որպես առաջին քրիստոնյա հացք որ այսքան փոփոխություններով ասնելով մենք միջև վերջ դիմեն նավը փրկության տանենք։ Ճշմարիտ լինենք, որ Աստծո հետ լինենք։ Ճշմարտությունը պաշտպանող եւ գովաբանող զինվորը մեր ճակատագիրը մենք մեր ձեռքերով պիտի կերտենք։ Մենք դա կարող ենք անել, անելու ենք մի քիչ արթուն պիտի լինենք, շատ զգուշ, վեճերի չմռնվենք։ Ճիշտ են ասում մեր մեծը։ 7 անգամ մտածիր, 1 անգամ խոսիր։ Խոսքը որ թռավ, Հա, դա արդեն գործ է։ Մեղքերի շարքում մենք ինչ ենք ասում, մաքրություն գործով, մատկով եւ խոսքով։ Դա ակտ է, դա գործողություն է։ Պատական խոսք բերնից մի հանեք։ Այն չի բացում արդեն ինչ որ մտնում մեջ է։ Ինչ որ սխալ բան որ դուս եկավ իրանից, դա է իր հոգի բացում։ Սխալ չար խոսքը, նենք խոսքը։ Սխալ զգացում սխալ միտք, չար միտք։ Ինչ որ դուս եկավ, դա բացում է մարդու հոգի։ Հա մենք կարող ենք տարբեր բաներ լսել մեր կողքը դա այլ բան է, բայց հոգու ֆիլտր պետք է ունենանք։ Զատարան, այնպես որ սիրելիներս, ունենք այդ կարողությունը մենք մեր ձեռքերով մեր ճակատագիրը ամուր պահենք, ճշմարտության զինվորը լինենք, հայոց ճակատագիրը կերտող լինենք, զգուշ եղեք մտքի մեջ, խոսքի մեջ։ Մի վիճեք, տեսնում եք որ վիճում են, սրտանց եկեք բարի շացեք, հաշտեցեք իրենց, որտեղ վեճերը լավ բանի չեն տանում, աստված է զորտյան Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա նոյեմբերի 21-ի թողարկումը։ Ճշմարտությունը եւ սուտը թեմայի շուրջ մեր տաղավարում մեկնաբանություններ էր անում Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։